садок. А Василь Васильович, от ми з тобою прийшли до нього. І не тільки ми, а навіть його недоброзичливці. Я все одно не про те, якось мляво вимовив Огієнко, як він прожив останні роки. Колись пам'ятаю, він говорив людина щаслива тоді коли думає, що вона щаслива, думає. Так от що він думав? Огієнко повернув голову в бік будиночка, і обоє побачили майдана. Плечі в нього розпросталися, хода була спокійна і урочиста. І Огієнкові та Кримчаку здалося, що й обличчя розм'якло і на нього опустилася усмішка умиротворення, хоч звідси те спостерегти було неможливо. Швидко, сказав Кримчак. Лікар не дозволяє втомлювати хворого. А правда, неначе скинув з плечей тягар з душі. І що ж, очистився? глянув іронічно очікуючи чогось більшого, ніж таїло запитання. Огієнко знизав плечима. Не знаю, з ким як. Один очиститься, а інший тільки звільнить місце для наступної підлоти. Кремчак невідривно дивився на чоловіка, який підходив до машини. А хіба він підлий? Я не про нього. Він тоді помилявся щиро. Чи й не помилявся? Це порядна людина. Огієнко знову хотів наповнити чарки, але Кремчак накрив свою рукою. Твій шеф, мабуть, не прийде. Я сам ошиваюся тут, щоб побачити. Прийде обов'язково, прилетить. Він у відрядженні дзвонив по телефону. Кажу ж тобі, вчора увечері в нас був переполох. До того ніхто навіть не знав, що Василь Васильович тут. Збиралися піти цілою групою, але вечірко відраяв. Каже, це скидатиметься на демонстрацію. І так іде багато людей. Не пам'ятаю, щоб до когось із наших ще було таке паломництво. А помре, побачиш, всім ставитимуть за приклад а он і шеф, легкий на спомені, неначе за вербою стояв. У постаті чоловіка, про якого говорили Огієнко і Кремчак, було щось схоже на майдана, коли той піднімався сходами. Ті самі імпозантність і жалюгідність, такі ж жоржини в руці, така ж важка невпевнена хода. Було очевидно, кожен з тих, хто піднімався угору, ішов таємно від інших. Кожен вважав, що це тільки йому сяйнула в голові така спасенна думка. Вони мов би, скрадалися, соромилися чогось, аби хто не побачив, не розгадав сорому. І все ж таки виходило, що є в світі щось таке, що спонукає їх іти вгору пройти весь цей шлях, хоч він ох який крутий. Тобі здається, що їй ніде просити відпущення гріхів. Тут складність просто таки неймовірна, замислено мовив Огієнко. У чому складність? Це давня справа. Для нас, поки живемо, справи наших учителів і друзів не можуть бути давніми. Огієнко пошкріб пальцями погано виголену щоку, випив, відкинувся на спинку стільця, і той небезпечно заскрипів. Потім знову нахилився вперед, розгорнув обгортку на цукерці, але цукерку не їв, лиш крутив у пальцях теж правда. Навіть я не знаю всього. Життя часом робить такі петлі.